سوالی برای من فرستادن که 1400 سال است چرا مسلمان ها به جان همدیگه فقط فساد دارن ما برین گیری رو سجده بکنی سنگی رو سجده بکنی چرا انسانیت کجا رفته اونها واکسن کشف کردن اونها موشک کشف کردن اونها فلان چیز رو کشف کردن مسلمان ها چی کار کردن این سوال برای من امروز فرستادم جوابش دادم گفتن که الله کجا 1400 سال اینجا اینجوری بوده فراموش کردی جنگ صلیبی را جنگ های سلیبی چقدر داخل دنیا فساد آوردن فراموش کردید حمله به فلسطین را که شست و اندی سال هست بالای هفتاد سال است که فلسطین داره زیر چکمه های ظالمانه یهودی ها از اروپایی ها داره ظلم این یک فلسطین بود اینها کی آوردن فراموش کردید حمله انگلستان به هندوستان را که سالها سال مستمر انگلستان بوده خود هندوستان فراموش کردید اون جنگ های هیتلر را که هزاران نفر رو جا به قتل عام رسون علی اینها که کی بمب ها رو میفروشه به داعشی ها همین غربی ها داره میفروشن سازنده بمب ها کیه فراموش کردن حمله امریکا به ژاپن را که هنوز هم خاکش قابل استفاده نیست و تمام بچه ها معلول به دنیا می آین اینا هیچی بودن اسلام داره بد کرده پس این کل بدی ها رو شما کردید و جنگ فعلی هم در از شما خط میگیره یک بچه ای که داخل غرب اگر مورد تجاوز قرار بگیره کل رئیس جمهورها داخل ها دارن تظاهرات میکنن در حالی دارن هزاران بمبه های خوشه‌ای بر مسلمان ها میریزن سازنده بمبه ها کی است فراموش کردن حمله روسیه را به افغانستان که 20 سال زیر چکمه های روس اونها میسوختن این حمله در افغانستان از کجا آمد اینا مسلمان ها هستن این بدبخت کوردل هم داره اعتراض میکنه از همونها هست خود از همونها هست در بر اسلام میتازه نه اسلام جوری نیست اسلام برای انسان ها انسانیت آورده علوم را میخواد بررسی کنید قبل رونسانس علوم کجا بودن این علوم که اصل رونسانس و مسائل قرن 19 علوم اسلامی به غرب منتقل شدن در خود همین فرانسه در فرانسه اصلا دستشویی نبوده در کاخا با کسافه زندگی میکردن حتی ملکه فرانسه تا آخر عمرش یک بار حمام نرفته میدونی چرا داخل فرانسه بهترین اطراح تولید میشه؟ چون انسان های هن. با کسافه زندگی میکنن غسل نمیکنن مجبور اصل استفاده کنن بری کاخ فرانسه نگاه کنید تا امروز هم کاخ قبلیشون دستشویی نداره کجا میرفته؟ پشت دیوار میرفتن این فرهنگ را اسلام برای اونها به هدیه داد حالا اعتراض میکنه روی اسلام که جنگ آورده جنگ از کجا اومدن جنگ ها رو دارن تحمیل میکنن این از کجا می آید فروشنده اسلحه ها کی هستن سازنده ها کیا هستن سازنده همونا هستن مسلمان ها نیستن اینها هزاران مسلمان میکشن هیچی یک نفر داخل غربه وقتی چون که توهین کرده کشته میشه تمام به پا میخیزن این کار اونها هست نزدیک به دو میلیارد مسلمان توهین میکنه با کاریکاتور این از حقوق بشر مسلمان ها چی کار کردن این کل جنگ های مسلمان ها داره اونها مدیریت میکنن چرا این کار رو میکنن چون میخوان اسلام را چون اسلام یک صدی هست در مقابل خواهشات شیطانی اونها خواهشات نفسانی اون اسلام اونها رو نمیگذاره چون اینها صدن اینها رو دیگه برای خودشون دشمن میبینن در حالی که اینجوری نیست مسلمان ها اونها از بین برد چه کسی امپراتوری اسپانی از بین برد حمله ها رو کیا کردن همونها نبودن